da ku a cikin wani cigaban shirin na gobe da labari muna nan da yi a cikin littafin na aiki na wata kusan mun tsaya inda ake tsoron ta gwaggwarin da muni ba akan ko ta yi mata wani abu gwaggwarin ta hauka maka ne a dukku don bata sanni za ta ce muni da ta yi mata ba ni ma ya ya yi na ke cewa sai ku biyo mu domin jin yadda zaman zai kaya. Zaman su da sai ba ta yi a tare sannan har da ina amina kuma kai tsaye muni bata bude ɗakin ta ne da mai gadi su kawo aikin farewa da goge-goge da tabbatar wa sai ba kuma ni ba aka je wato duk munafinci har da gogo da su mu da ba su da lafiya dan ya ha dauki babban mataki tun da muni ba ta dawo gidan komawa ta ɗaki ta yi babu wanda ta yi wa sannan a cikin su sai da ina amina ta tabbatar an gyara koina na ɗakin muni ba sannan ta ƙara yi musu nasiha daga bisa Sani ta tafi, ba ta tsara kitchen ɗinta, ta tsaya wa mijin lafiyayyen abinci da abinsa, sannan ta zauna ta tsala kwalliya, wadda rabanta da yin irinta. Tun baranta gidan, ko tarukan da ta fesa, ya yi sana goma. ta kan ya iya rikita kwakwalwar mutum, ta ɗauki turan da ta shirya kayan abinci, ta isa ɗakinsa. Isa na ganin ta, ya yi murmushi, yana faɗin kai aiki. Wannan kwalliya, ai sai ki rikita min kwakwalwa. Ya ko da yake idan yana ganin ta irin wannan kwalliyar, sai ya fi saurin wucewa tunda ya fara biyu da ga irin wannan ba yayi sauran amsan turan hannunta sannan ya ce kuma ga lafiyayyen abin gaskiya kin kyauta za ki daji ki rike gidanki da mijinki ko kika tafi sanin me yake so menene baya so ta zauna da mijinta tare da fatan ya ji tun naka ina so ina haɗa masa abinci ne da na gama na yi wanka na sallah ya sana da da ruwa ta kawo masa ruwa yayi albala ne yace eh har sallah ma yayi abinci kawai ya rage zai yi warin da gurin ruwa ta tun da jin dawo sai za su kwana da shi ta harabe shi lalle isa ba ta da kunya a gaban mu kake faɗar za ka gurin ruwa ka to sai ka dawo ta gaishe ta sai dariya yana so ta tsaya sai wuce ya tafi mun ba ta ganyo ta ta so mu zuba mu zuba abinci shi kam yayi tafatto tamkar wani kakari tana ta aikin kallonta haka ta dago suka haɗa ido suka yi wa juna murmushi ta dinga ba ka abincin tana ci tana ba su lemu yana sa sai ganin sai ba suka yi a gaban su tana hutu ta dubi ne ba ce keke tace to tun da kin dawo ɗakin mijinki yau sai a san abin yi ba kwana za a yi yau yana kan gobe yana kan ko kwana biyu dan ba zai yiwu kullum tana da tsare shi ba da ba ke ba bace matar eh ehe yi ba ta ce ofan ba illa ma ta ci gaba da ba mijinta ka a baki tana ci sai ba ta sake kulewa tace kina fa jina ina magana in kuma tare zamu dinga kwana da su dukkan mu sai in ji sai da ta gama ba shi abinci ya saruwa sannan ta yi magana da su da ta rada ma ki amma ni kam sai da gobe zan kwana da mijina in kula da shi jibi da gata na ki ne in kun ga ki ɗauke su zuwa ɗakin shi ko ki jira su duk ɗaya ne duk munifa ta mai da kwana biyu da suke yi sai ta ga uban ɗaki kawai ta fice a kwana duk da munifa ta yi tare da mujib har wata ya yi ya sake murmurewa kasancewa ya samu kwanciyar hankali sosai wata ga hankali ta nemi shawarar likita akan tana son ya fara gwada tafiya tun da daga da dafa bango ya miƙe dokta na ya ce ta jira su ga sunan zuwa ya nuna mata yadda za su yi ba a tun mintuna talatin ba sai ga dokta Aminullah da sandunan koyon tafiya guda biyu ba ma na ganin sa ta hau murmushi tana cewa sannan likita ya na?" kullum ba sa gajiya daga magana za a fara koyon tafiya shine har ta zo da gudunmawar kafa yi murmushi har zara a yi koyon tare da madogarai don kada a sami matsala ya zo ya faɗi idan yana bin bango gara idan da wannan sandar ba zai faɗi ba insha Allahu. za ta zama masa abin madogara shi yasa na zo maka da ita likitar miƙa da shi tsaye na ba ta sandunan ya amsa ya dogara ta so matakawa a hankali mani ba ta yi saurin zuwa ta tsaya a bayansa likita ya yi ɗan murmushi ta ce hmm, kai madan kina san abokin nan nawa da yawa kin ɗauka zai faɗi ne kika taro bayansa ita ma mamutawa ta yi cikin jin kunya ce hmm, wallahi gani na sa wai jikin na yawa ina sa na zo bayan kada ya faɗi jikinsa kam da gaske rawa yake yi amma dakta Halima ni bata rike shi wace ta bar shi yayi tafiya da kansa haka yayi ta zagaye falansa a hankali a hankali amma fa yayi zufa ta sharba don haka za ta ke yi daga fuskarsa ya dubi dakta yayi magana kan kasan makoshi na haƙiƙi tun tsaina ta da fari don haka dakta ya kama shi ya zaunar da shi a gefen kujera ta zaman mutum biyu gaskiya ta yi kokari yanzu shi kenan ba zaman keke tunda ka fara tafiya kullum abin da za a yi kenan koyon tafiya sai ka ji za a maida ka ci, ko a nan da kai a kusa ranar da ya ba ta amshi da fa ta fara isa Wadan muni ba za ta zauna gurin mutum ba, sai dai idan ta gaishe shi ta da tun da ba girkin ta bane. Muni ba ta sai ta tsaya ta ɗaki. Isa da ya dawo sai iska yi shi kada a ɗakin. Yana fatsi cikin hawa kekensa amma ya kasa ga su ba muya balle ya kwana wa wani kira. Isa ya kama shi ya ɗora shi bisa akan kekensa. Sannan yana ta ɗakin muni ba ke ce mata ya aka bar mu ji kada a ɗakin. Ga sunan saura irin ta faɗi da hawa kekensa. Muni ba ta gaya mata yadda ta yi da suwai ba da sashi shi ce wannan ma san ba zai yiwu ba ita ba ta zauna ta kula da shi ba sannan ta ce ke ma da ki zauna to ba ta isa ba har ba kwana kika ce za ki da shi ba tunda ita abin da ke ranta kenan ba kula da lafiyarsa ba bari in je gurin gogo dan ba zai yiwu a bar shi ba shi yake neman taimako ya ya sami gogo da magana sai ta nuna rana su soya ban in ya so duk ranar jinsin ta miliban ta dinga fitowa da shi harabar gidan sai ta zauna tare da shi Isa yake yanzu gogo shi kenan duk abin da matan nan ke so shi za a yi mata a dinga jin maganar ta tamkar ana tsoranta tana juya mutane kan ranta ta ce Isa har ba na son neman fitina ka je ka yi abin da nake tunda na lura yarinyar nan neman tashin hankali take yi da kowa a gidan nan Isa ya koma ɗaki aikin mutum ya sako a cikinsa ya fito da shi harabar gidan da je ya kama ni ba ya ce ku in ji yayin nasa muna son harabar gidan a can ta same shi da Isan shi yana zaune a kekensa Isan na zaune a kujerar roba a gefen sa ma wata kujerar ce a nan ba ta zauna suka shiga hira a jinsi don muryar ba ta so na fita wannan abu ya ɓata ran suwai ba saboda tana hangen su ta wundan ɗakin baccin ta ta yi kofa ta faɗa a fili lalle ma Isan nan wato tun da na hana abin nan miji ɗaki shi ne ya fita da shi waje don su haɗu to zan ɓullo masa ta bayan gidan da bai sani ba sabon salo ta fito da shi idan ita take da girki sai ta kama kofar falon mujin din ta rufe ta a ciki don har ba ta ɗakin don kada wani ya shiga sai da suka yi tsiyatsiya, ita da goggo akan ta ce san ba zai yiwu ta dinga rufe ta a ɗaki ba isa ma ya yi mata nasa tijarar sannan aka samu sauƙin al'amuranta mutum mujib ya yi sauƙi sosai don yanzu ma in ya riƙe sanda shi kadan yake tafiya maganar sa ma gawo take fitowa hannunsa da ya karye ne wani lokacin yake yawan masa jiji ko ya yi masa nauyi har a wannan lokacin bai koma bakin aiki ba kasancewar sa bai gama komawa masa daidai ba kuma yana son zuwa ganin likita a Egypt ko da yaushe mutum ya kalli soyayya ba sai ya dinga jin kyamarta a dalilin badakarar da ya ji da kunnansa yi da boka har ta kai da shi ma ya shiga cikin kokonton lafiyarsa kasancewar duk bokayen nan fasu fasikai ne masu ɗauke da cututtukan zamani iri-iri in kuwa haka ne yana roƙon Allah ya rufa masa asiri bata je ta kwaso cuta ta ba masa ba sannan shi kuma ya laƙaba wa muni ba magana ma ya faɗa wa wani wannan laifi da ta yi masa ma duk bai taso ba don a ganin sa tonan silili ne gare shi rara kawai ya bar wa cikinsa ya bari idan ya zo Egypt a yi masa gwajin jini don a tabbatar da lafiyarsa babban tashin hankalinsa Mai yadda dole ita ma ba. sai an yi mata gwaje-gwajen don kuwa ya san ita ma ba ta tsallake sara'in da ya afka ba tunda duk sun gauraye da juna sau ba adadi tun bayan da tuwaban ta ba boka kanta ya daga hannuwansa biyu sama yana addu'a ya Allah ina roƙonka in har za ka jarabce ni da ciwo a rayuwata kada ka jarabce ni da wannan cutar da jama'a ke kyamatarta ake kyamar mai cutar ya Allah dan alfarman san da kake wa annabinka ka kawo mana al'amura masu sauki a rayuwarmu ta duniya da lahira ya salatu manzon rahama sannan ya shafa addu'arsa ya ci gaba da yin istighfari ga Allah a bangaren suwaiba kuma tunda ta ga muje da tunkare ta ko ya tuhume ta da hira da ta da hawarta ba wanda jin hirar ne ya haddasa maka lalurar da ta same shi ya ta ayyana a ranta lalle aikin da ta ce boka ya yi mata na rufe masa baki kada ta da maganar shi ne tasiri a kansa tunda za su ko a fuska bai nuna mata ba illa dai abu ɗaya da ke bata mamaki tun da ya wanke ko sau ɗaya bai taba mata magana ba kuma tana jin sa ɗakin sa Suwai bai ga dinga korafi akan irin wannan abu da Mujibi yake mata. Ai tana gara miki, amma inda muni da ce ai ba haka ba. Ai Mujibin ya tunanin ko da take musu. Sai Suwai ba ta ce, Allah ya in yi muku lade. Gani nan ita hankalinta a kwance kullum cikin annashuwa take ta yi kiba ta yi to abinta ni kuwa ina cikin tashin hankali alhalin in duniya da gaskiya ita ya kamata ta fi ni shiga damuwa ita ta daɗe ba ta gidan miji mutum ya yi murmushi da ajin al'ajabin kalaman suwai ba yake hmm. tsare da shi yake kawo ajin yunwa mujud ya kwasa duk abin da ke damunsa ya gaya wa suwai ba har ya kara da cewa saboda haka ki bari in yi bacci in ba ki iya bacci tare da ni to kama gaban don ni ba ni da lokaci a haka aka ci gaba da zama a gidan kuma duka bangarorin biyu sai ba dai bata dauki maganganun da mujib ya gaya mata ba saboda tana ganin kamar ya faɗa ne kawai ita a tunanin ta lafiyar su ƙalau Su da muniru yake ta yi musu shirye-shiryen tafiyar su Egypt wanda ko ta muniban bata sani ba passport ma a gafarsa ya dauka bata sani ba har aka gama komai sannan ya gaya mata ta zauna dab da shi a doguwar kujerar sa sannan ta ce ba su ce kake yi da ni za a yi tafiyar nan ya ɗaga mata kai sai amma kana ganin ba za a sami matsala da suwai ba wurin tun da ka aure ka baka taɓa tare ita ko ina ba a gani na ita ya kamata ka tafi da ita sai a bar da in yaye ta tunda na ga ta isa yaye da sake numfashi ba ita na tsara tafiya ta ba saboda haka kada ma ki sake cewa in je da ita in ba za ki min rakiyar bane sai in ka tuni faɗa Tura ma Allah ya tsaya min wata balarabiya ta bi in aure ta a can tun da ta kai jinya ta gani ba ta fara kukan ta ba ba da ɗan tsalle tsallen irin yaran goye ta ce insha Allah Allah ba zai tsaya mata ta wannan fannin ba ka fata ka farka tun da na gano ba neman lafiya za ka ba neman aure za ka je kare in ji ka in kace maka kasuwa tun da magana ta tsaya ta Egypt din nan ta bayyana sai sai ba ta hawa adawa da al'amarin ta fito ƙara ta nuna bijirewarsa wai ta sam bata yarda da wannan rashin adalcin da ake nuna mata ba dole sai dai ai tafiya da ita hijima sosai suka yi da shi har ta kai su gaban goggo goggo ta hau sulhu a tsakanin su kai ne dalilin ka da ba za ka je da ita ba ya karkata yana duban goggo suna sane jima zan je in yi a mu. ko dole ne in tafi da wadda bata san muhimmanci na a gare ta ba suna kallo jimar da na yi ta kusan shekara ɗaya. ya nuna bata damu da kula da al'amura na ba daidai da kwayar zarra ta da kula da in an yi min abu ta da kayar baya ta yi haukan kishi akan abu shi yasa ni kuma zan tafi da wanda za ta kula da ni gwada na kai wannan kuma kana da gaskiya tun da ni da nace ba jiyau ba kuma na yi ta fama da ita tun a wancan lokaci ta yi kokari tana kula da kai kamar yadda abokiyar zaman ta ke yi amma ta yi buris da batuna yanzu su nan. wa gari ya waya ni ba zan hana shi ba tun da laifin su ne in kin ga za su gyara dan gaba to sai ki gyara sai wata zumbura ba shi tace ai da ma na san bayan su za ki goya tunda su ɗayan ki ni kuma wallahi ban ce ba ki na da ake tauye mu sani ke fu za ta fita mutu da don kota a fita ce ake cewa ba ki ce ba ko akwai sa'an ki ne anan ban sa mara kunya mara tunani ki ce ki ba mutanen guri ta karya kawai ya hankaɗe ta har ta kusa faduwa gwagwa ta hauki da faɗa mutum zuwa haka kada ka ji masa ciwo mana su mata in suna shirman su ai ba a biye musu tunda in mutum ya ce zai biye musu sai ya zama irin su hakuri ake yi da sabaninsu tun daga ranar ya fita sabgar suwai ba ya mai da hankali kan shirye-shiryen su. ranar juma'a ana sakkowa masallaci bai sallama ya shigo gidan rike da hularsa a hannu jimane ke biye da shi da wasu kaya a bayansa ke kenan daga sallar juma'a jiman ne yake tuka shi yanzu tun da ya warke ciwo a ɗakin ɗakinsa suka iska ba, tana ɗan goge-goge tana ganin shigowarsu ta aza abin da take yi ta nufo tana masa sanye da dawowa ta kai hannu ta amshi hular hannunsa juna gaishe ta da aga ledojin da ya shigo da su da fita ta kai saurin ɗauko ruwa mai sanyi a fridge ta tsiyaya a kofi sannan ta isa ta kafa masa a bakinsa ya sanye duka yana duban ta yake wallahi mani ba kina san darta ne a hakan ne zan iya tafiya wani gari na tsawon lokaci in bar ki kawai ji gizo ki kware ni Allah ya taimake ni gogo ba ta bada goyon bayan in ka da wata ba in ba ke ba ita ma tana son aliri ta mata danta kamar musa <laughs> ai da ma abin da kake so kenan aliri ta ka abin da ka baba ka ya abin tun ka san bisa tebur ko nan zan kawo maka dan na ganka ne a gajiya tukus yace wallahi a gajiya muke kafin mu je masallaci anguwa muka je daga can na wuce gurin amsar dizar mu ta tafiya insha Allah ga shi litinin kenan da yamma kin ga gobe sai ki zo dinku ki musu sallama don wallahi jibi ba na son ki fita ko ina sai mu yi shirin kayan mu kowa kika gani ta fada da fara'arta tace <laughs> yadda take haka za a yi Allah ya nuna mana ranar ta dauko kayan abincin ta ajiye masa bisa kafet din tsakiyar ɗakin ta ta zuba masa sannan ya sauko ya so mace da dizila dozin da ajiye, aje yace da ki duba lodozin can ba akwai dan wanki an gyara ki fita da shi kada ya ɓata min ɗaki ki mana ka ko kaji kuma an gyara ki mana dambun naman da mu yi guzuri Daya da kuma kayan kwalama ne tunda ke da yarki walida yake miki ba ku san komai ba sai ku ɗayin cin kayan zaki sabili tana masa godiya ai kuwa mun gode ni da ƴata bari in kai wannan cikin ai ban san kayan ƙarni ba ne. muka bar sa ɗaki yace duk na hanta sun san fa ni da ina kallon ki komai mantawa nake yi Wani na walibar ne na ji jiran shiru tace ta gama tsiririyarta da na lura bacci take ji shine na kaita aka ba ta nono ta yi bacci tun dazu yace wai ba za ki je ki ga da kan ba ne tace ni waya da maman taran nan mun sai da matsaya cewa za ta dawo amma sai mun dawo daga tafiyar nan dan na tambayi su wajen maganar dawowarsa tace ba ta da bukatar sa za a kawo mata wata daga doku kaga dawowar ta yanzu sai da amfani tunda ni kawai za ta yi wa aiki da kada kai shikenan Gara barta sai mun dawo din. Yarinyar nan na da hankali, ga ta da aiki. Tace, "Ga sun yara, ga iya ɗawainiya da ce in "Insha Allah, nan da ɗan ƙanƙanin lokaci za ta yi ɗawainiya da naki ɗan ko ko kuma ɗan ko?" Kai shirin ce "Ban ji kin a amin ba." Ni ba ana son wannan sallancin. Kawai duk inda kika ga an yi mana wannan addu'a, ta amsa da amin. Kin san ko ki amsa a bakin mala'iku? Mamaci kawai kai yi. ta suri da kajin nan ta fice a ɗakin tana jin yana mata korafin ta yi ta dawo ta yi masa tausa domin bacci zai yi Wasu gari suna tattara shirin tafiya dukku, don tare da mijin din za su tafi ta ce maka suwa da dama za su dukkan bane, ne taɓa baki har da su ga na. idan za su je wa zai hana su mun yi ba ta shiga ɗakin suwai ba ta same ta a falo tana kallon fim a tv ta ce yaya mijin ya ce ki shirya za mu je ku gaba ɗayan mu ta shiru tamkar ba za ta yi magana ba sannan da ta dubi ban aula kanta tace ah, duk ruwan da nake yi a ba wani ke sa ni ba ni nake sa ranar da zan tafi ki gaya masa ba za ni ba dan kuma za a yi min dole ne to na naɗa ganmu su ɗaukar masa ne akan ki ba ta shiga da mamaki take ki haƙuri. babu zancen dole a wannan tafiyar Allah ya hutu zuciyarki sai mun dawo ta ga dogon tsaki aikin banza kawai kin zubbiyar mata ba tan ta ce kai garin namu idan zan je wato ga ɗan ku kuyi wa danji sallama lallai sai na yi maganin matar ne ga hankin da take yi min yayi yawa ba bata iya gaya mata bakar magana da su ta faɗa ba illa take mata sai ba ta ce ba ta jin daɗi tare da mutanen da ku. murmushi kawai yayi ya faɗa kai don ya san kwanan zarcin ya karanto haka ne a fuskar maniba duk da kokarin da yaro take yi na sai ta ta. babu inda ba su je ba a gidajen ƴan uwa har gidan dindin je tana tayyawa mutum tsiyar sai kada ta taba ita ya bar mu ba, in ko ba haka ba Zata ta take shi idan zai tafi mata da wata ƙasa da igiyoyin aurensa kai ta barkwanci ana raha da za ta tafi sai ta masa fatan alkhairi na Allah ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya ya sa a yi nasara akan abin da ake nema in gidan Abdul a gidan Adda din ne muni ba ta takewa saboda yadda take kasawa a nan ne ma ta abincin rana a kwano daya ita da mijinta Adda tana tsayar su tsiyar wannan soyayya ta san da ba sa jin kunyar nunawa a gaban gabanta dan sun maida ta abokiyar wasan su na suka tallafi a zahar sannan suka wuce gidan gogo je ita ma ta dinga ina za ta saka ina za ta ajiye su ta cika gaban su da ma iri iri Dole su suka ci don in ba haka ba sai sun sa faɗa ta akan ta ba su abu ba su ci ba ba su suka baro duku ba sai ya nukus haka suka shigo gida a gajiya mani ba wanka da salloli kawai ta iya yi don ko abinci ba ta nema ba kasancewar cikinta a cikin yake. Sai ta kwanta ta yi ɗaiɗai a tsakiyar falonta tana son iskar AC tana kallon tauraron ɗan adam da ranar ba ita ce da miji ba mujin yaro da kwanta cikin gajiya yana ta jini ga wata uwar yunwa da yake kwakwular cikinsa amma sun ba su babu dalilinta duk da yana tsananin kyamar sun jirkinta a dalilin abin da ya ta taɓa ba su ya sani ba amma ko da fara ce ai idan ta ba su zai iya sa yayi ta kiran layin ta da tsar ta ɗaga ya ce wai ba ta san mun dawo ba da ba za ki iya zuwa yi min da zuwa ba ta yatsa na fuska tamkar yana ganin ta tace au kun dawo ai ban sani ba ko da yake ko na san kun dawo me zan yi maka tunda baka cin abinci na kuma ban san dalili ba ai ni ma in yi nesa da kai tunda kusancin mu ba da amfani na ce ka nemo matar su da ciyar da kai babu matsala ka gobe sai ka dora daga inda kuka tsaya yau tana gama faɗin haka ta kashe wayar ta sai su a kwance tana nazarin maganganunka daga bisani ya lafiya da muniba tana daga kwance ta amsa kiran nasa yace matar su ki zo ki bani abinci kafin yamma ta yi min lahani tace dan girma! Allah kada ka ƙara kirana da wannan suna dan yin hakan zai haifar maka da husuma a cikin da ko ni ka bana kiran ka da abokin rayuwa sai muna mu biyu yace ni ma ba ni na sani miki sunan nan ba yanzu na kira kanwarki ta bana abinci shine tace ba za ta zo ba ta yace miki ni in je matar ce ta bani wai an yace ni kamar wani kaya tace to in ki sun kira ka ta ce haka fa kai kuma sai ka mata dan Allah da suka je ka lallaso ta ka san mace yan ta butsare ko da lallaci ya ka ki au kin goyi bayan ka kenan yanzu ka kani da Allah yadda na kwaso da gajiyar nan A inda kan samu ne a cikin ruwa mai zafi a ba a saka ni a ka kani jikina sannan a yi min wanka idan na fito kuma a sake ni da man zafi. a bana abinci da dumi in ci sannan a kwantar da ni a lulluɓe ni in yi bacci amma ba a bana a nan bisa kafet ba ina ta juri cikin yunwa da tsarin jiki tamkar mara galihu mata biyu a gida ta ce to yanzu a kake so in yi yau da ka san ba duki na ne inda nawa ne duk waɗannan abubuwan da ka lissafa duk da shi na ke maka ko ko so kake in shiga hurumin da ba nawa ba ya ajiyar zuciya yake ki tausaya ki zo ki bani abin da zan wallahi ita ta ce ya ce miki sai ki je bani yanzu kai baka san da tsaye ba mujibi yace in ma ga sai ni na ruwana zan zauna da yunwa ne alhalin duk kuna gidan nan kin ga dan Allah ga mu nan furar da muka zo da ita ki dan gaso min irin gasin naman nan mai roma roma da kike mu take Allah kin ga mai roma roma yayi dariya ta kasa waya da ta lura ya koma fagen zolaya dolanta ta shiga kicin Allah ya sa rigar ta aka sakaci aka yi ta bata sa wahala ba wajen ciro nama ta yanka shi da take yi ta sa farantin gashi tare da su magi albasa da kayan yaji ta gama haɗa komai sannan ta soma gasawa ta koma ta dauko fara ta dama masa da wadataccen yogurt mai sanyi har da ɗan ayaba kaɗan ta saka a wajen damun furar ta juya a jok ta ɗora a faranti tare da kofi ta jira har sai naman ya gasu sannan ta ɗibar masa nasa ta zuba sauran a wani plate ɗin don ta kawo gogo tana ta mata mai saurin tashi daga kwanton da yake yana cewa sannan matar su Allah yi mata albarka ta ƙara min ta a zuciyata ta ɗan harare ta ce yanzu don girma Allah ba za ka daina ba yace ya za a daina ni ma irin na ki zan ko muna mu zan dinga kiran ki da suna in kuma kika dame ni in dinga faɗa a gaban kowa Rabiya za ta fita tana yi masa sai da safe sai magana cikin tsokana ba za ki tsaya in gama ki gasa min jiki ba ne ita ba ta ce ta yafe miki har da kwanan to ce in baka san da tsaye ba an na sani kuma dai ba zan iya barin ka da ita ba amma an rasa jikin kai da kanka sai ka kwanta tun da ka iya sai da safe kafin yi magana har ta ji ce ta bar masa falon ya ta namarta da fura ya ci yasa ya yi an sannan ya je ya yi wanka ya yi sa sun ta kasar Egypt ranar lafiya sun sauka a masaukin da abokin mai gidan mutum wato Alhaji ayyuba ya tanadar musu wani hotel wato gari shi mutumin ne da kansa ya zo ya ɗauki a masaukin shi ya kai shi asibitin da zai ga likita daga raha wa likitan matsalar da ke damunsa yadda hannunsa ke masa zuzi da nauyin da yake masa sannan ga matsaloli da yawa a jikinsa ya gaya masa har da abin da ke damunsa na ɓangaren rayuwarsa na zamantakewar aure tun daga ranar yake ya ɗora su akan san magani hannunsa kuma aka saka su cikin wata na'ura aka gyara mata ƙashinsa da bai daidaitu ba sannan suka ba su ranakun da zai dinga zuwa ana masa gasin hannu yabawa da asibitin ya samu duk suna kwanta a wani dare yake shawartar muniba akan matsalarsa muniba ina ganin ya kamata gobe mu je asibitin nan da ke mu kai masa kukan matsalarki ko Allah zai sa a dace dan ɗan jin sannan ta ce ni kan ma hakura da zuwa duk wani asibiti inda akan matsalar haihuwa ce tunda babu irin maganin da ban yi ba na asibiti na gargajiya ina ganin gara mu hakura kada mu yi ta Allah shi shigi akan abin da ya fara to mai sauraro ga dai su yi bala a Egypt an duba lafiyar mujibu kuma ana kan ba su magani ita ma ga sanan yana sawo kanta ita dai a duba matsalar taka ko Allah ya sa a dace a lokacin littafin nan mai suna wata kusan ni ma ramsa idu jibril nake cewa gobe da labari Oh, samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube.